Tim Jimat punya cerita dengan judul Diganggu Demit Pas KKN. Omahku Surya Omahku Kapas Bujonegoro Aku duwe cerita mistis gawe tim jimat kabeh Cerita sing tak alami tahun rong usulas Naliku aku kakak ening daerah nganjuk Jawa Timur Iki ceritaku wis mlebu semester papat waktu iku. Jurusanku ngadakno kegiatan KKN sing wajib diikuti seluruh mahasiswa. Sak kelompok diisi bocah wolu campur lanang wedok. Akhirnya dino minggu akulan kelompokku budal bareng-bareng gawi montor tumuju tempat kegiatan. kampus Dewi wis memfasilitasi acara iku, salah si di kontrano omah kosong gawe ditempati sementara. Wah, wis gak sabar aku rasane. Aku dewi durung tau ning nganjuk eh. Masa durung tahu? Ning diae Terima trimo nganjuke gak tahu. Lah piye Tommy? Wong sobo ku daerah Surabaya lan Gresik ae. Perjalanan ngelewati alas-alas. Aku lan konco-konco nyempet no foto-foto gawe kenang-kenangan. konco wedok nek selfie juga gak barbar. Dijak nangagi yo jari santai. Banjur ku Bayu ngajak konco wedok kondang agi soale selak awan. Ayo rek, aja suwe-suwi. Ayo rek, aja suwi-suwi. Selak awan ko, Durung nak udan barang lo. Alah yuyu, santai lah pose, terima nganjuk elo. Eh, Lagian kan acaranya lagi sesok toh, jadi gak usah ngupoi lah. Ya wes sakarap musin sin. jam aku lan kanca-kanca foto-foto ning alas. Mari ngono aku lan kanca-kanca mutusno lanjutnya perjalanan menuju Nganjuk. Telung jam akhir aku wis teko Nganjuk, banjur istirahat ning omah kontrakan sing wis disewa ambek pihak kampus. Duh, kesel ecah cacah. Gegerasane pegel kabeh. Padha rasane awakku ya kesel kabeh perjalanan dalane kaya ngono e. Wis wis, ndang padha istirahat sik ae. Kau bengi ayo ngatur jadwal gawe sesuk. Siap, Dan. Jam wis nunjukno pukul 6 sore. Aku lan kanca-kanca serentak padha golek nam gawe bengi iki. Bocah-bocah bingung, enake golek pakanan opo? Piye, Rek? Enake mam opo iki? Potengku wis lesu. Iya, Rek. Ayo cepat. Selak keluwen aku. Sego goreng ta? Apa sate ae? Terus dipakan bareng-bareng neng kontrakan. sate gak popo hitung-hitung lebih irit gawe rame-rame banjur aku lan kanca-kanca golek bakul sate sing cedhak teko kontrakan. Gak suwi akhire bakul sate iku ketemu. Aku lan kanca-kanca langsung pesen 20 tusuk, soalé wis padha lesu kabeh. Ngrasa nek enek wong asing bakul sate banjur takon. Mas, Mbak, mboten asli tiyang ngriki teh. Kok kula nembe ngertas? Nggih, Pak, kula lan rencana-rencana iki asli Bojonegoro. Oh. dateng riki namung KKN nyipeng dateng griya cetabrit niku lho saya itu toh Mas? Nyipeng dateng griya niku? Nggih, Pak, saya itu Kok kadosnya jenengan kaget? Boten Mas. Cuma kula pesen di atas atas mawon. Kula nggih meden meden-medeni lho. Cuma griya niku singit lho, Mas. Satah penampakan-penampakan dateng riku. kula mawon ati ngertos pocong teng celai sumur samping ing griya pokoke atos-atos lho Mas lan eh, kata-kata uh, ndungoke mawon saumpami enten napa-napa langsung hubungi Pak RT mawon oh laporan RT nggih sampun Pak nembe mawon sakdringe tumbas sate niki nggih pun niki sate ini dados perasaan wis gak karu-karuan aku lan kanca-kanca konco. pikiran wis aneh-aneh padha wedi karepe dhewe yu. Ala pindah-pindah barang, kak sah nang kene ae. Lagian iki ya wis dibayar mosok ape pindah. Lagian ya durung jelas omongane pengkosat iki, tenan to gae. Bismillah ae, muga-muga gak enek apa-apa. Soal penampakan atau kesurupan pikir kari ae. Kabeh mangan bareng-bareng seakan wis padha lali ambek crita teko bakul sate ki mau. Sate wis entek weteng wis padha wareg. Aku lan kanca-kanca nyusun acara kegiatan gawe sesuk. Pas proses nyusun iku gak enek apa-apa. Opo -opo. Sumak kadang-kadang ningguri bagian dapur kaya enek swara wong mlayu. Bocah-bocah wis mulai merinding kelingan opo sing diomongno bakul sate ki mau. Tapi gak begitu dipikir. soale mikir piye carane acara gawe pembukaan sisuk iki berjalan lancar akhirnya acara sing ditunggu-tunggu teko Alhamdulillah acara berjalan lancar masyarakat menyambut hangat akulan konco-konco salah siji konco cerita nek pas di sela-sela acara mau enek warga sing kondo masalah omah kontraan iku jari omah iku angker akeh kedadian-kedadian mistis nengkono. Jare biyen tau enek kasus bunuh diri neng omah iku. Mbak, hati-hati yo neng omah iku. Soale omah iku sejarahe biyen tau digawe kendat ambek anak sing duwe omah. Akhirnya gak suwi omah iku didol. Banjur dituku ambek wong Kediri, tapi nganti saiki gak tau dinggoni. Soale enek sing tau diketoki mayite cah kendhat iku, Mbak. Saestu ta, Bu? Wingi nggih sempet kados enten tiang Melayu dateng wingking negeriyo. Tapi sintene nggih mboten ngertos, soalnya sami ajrih. Nggih, Bu, matur nuwun informasine. sawa bengi bocah-bocah enek sing wis mapan turu. Tapi yo enek sing sik jagongan ning ngarep omah. Enak-enak omongan guyon moro-moro teko kamare bocah-bocah wedok krungu swara ceritane. Bayulan Fahmi gageran dodok kamar bocah wedok-wedok iku. Hei hei hei, enak opo? Banjur kamar dibuka ambek Sinta. Enak pocong nang pojokan kamariku. Rene ajur, matanya abang. wati aku sur. Endi? Gak enek ngono kok. Iya, koyo es mapot cae. Lawi Nisa semaput ye. Akhirnya podo usaha nangek nonisa sing semaput goro-goro kewedian pocong iku mau. Gak suwi akhirnya Nisa tangi banjur nangis geru-geru. Sinta berusaha nenang nonisa sing nangis gak barbar Syukur akhirnya Nisa wis gak nangis banjur bayu melayu ning umay pak RT ngomong kedatian sing bar dialami. Pak RT, kula Bayu, kula kelompok KKN ketua saking Junegoro niki mau dateng salah setunggal kamar enten namakan pocong pak nari laristi sami nangis malah enten sing ngantos semaput pripun niki pak ya wis sing wedok wedok kon nginep omahku wae mas lan sing lanang-lanang gak popo to nginep kontrakan Soal iki dibahas iso ambek warga pisan. Nggih Pak, matur suwun mangke kula sampeyan rencang-rencang. Bayu balik banjur ngomongi bocah-bocah apa sing disampekno ambek Pak RT. Bocah-bocah setuju ae. Cewek-cewek wis neng omahe Pak RT terus sing lanang-lanang neng kontrakan. Aku lan kanca lanang liyane ngadakno rapat cilik-cilikan bahas masalah iki. Apa emang kudu pindah terus nginep neng omahe warga? Koyoke masalah penampakan iki iso berkelanjutan. Tapi tetep ae Bayu gak setuju ambek rencana pindah iki. Bocahe ngotot piye rapiye kudune ngomah sing wis disewa iki. Sepakat kabeh akhirnya mutusno turu sak kamar, jagani hal-hal sing gak dikarepake. Sesuk ing lanjutno acara koyok sing wis dijadwalno. No. Ngrasa sungkan ambek Pak RT akhirnya cewek-cewek mau mutus dong nginep maneh neng kontraan Ternyata emang masalah penampakan iki berkelanjutan. pas bengi-bengi podo kegiatan harian lah kok teko guri enek suara-suara aneh lantang tangisan banjur aku nyoba belok neng guri iku sak jane enek opo suatu hal sing gak tak duga aneh enek kuntilanak ngadek neng cedai kamar mandi rambut tok ambek nangis langsung ae aku mlayu ruangan tengah panggone bocah-bocah iki mau kumpul bocah-bocah wis padha keweden kabeh ape mlayu diwi dewi pas HP mlayu lakok lawang arep moro-moro nutup dhewe gak iso dibuka teko arah kamar enek pocong sing wingi ngetok wujute gegirisi ambune banger banget kuntilanak lan pocong iku marani aku lan kanca-kanca akhirnya aku lan konco-konco gak sadar diri semaput kabeh tangi-tangi wis isuk terus podo melayu ning omahe Pak RT madul kedadian sing dar dialami akhirnya Pak RT nyarano kabeh nginep neng omai warga ae barang-barang e kon musungi. sejak iku lakulan kanca-kanca wis gak turu neng omah kontrakan angker iku maneh ya wis semene ae dulur cerita misti sing iso tak bagekno muga-muga ngibur para pendengar jimat dimanapun berada salam teko aku surya jimatres teko kapas bujonegoro